Comhrá 2. Bhuel, a Thomáis, inis an fhírinne dom, ar bhuaigh do mhuintir an chrannchur arú inné? Cá bhfuair tú an scéal amaideach sin? Níor bhuaigh muid. Dá mbuafadh mo mhuintir deich million euro ní bheinn ar scoil anois, bheinn i Barbados nó áit te mar sin. Ní raibh tú ar scoil inné agus dúirt tú gur cheannaigh do mháthair luach céad euro de thicéid don chrannchur. Cur amú airgead a bhí ansin mar níor bhuaigh sí pingin rua. Bhí mise ag an bhfiaclóir maidin inné agus b'in an fáth nach raibh mé ar scoil. Céard a dhéanfá dá mbuafá duais mar sin sa chrannchur? Inis an fhírinne anois. Thabharfainn cuid de do mo mhuintir chun an morgáiste ar an teach a ghlanadh agus d'íocfainn as saoire dheas don teaghlach go dtí Florida. Cheannóinn teach dom féin. Thabharfainn cuid de do Chlann Shíomóin a dhéanann obair le daoine gan dídean agus daoine a bhfuil fadhbanna acu ina saol. Chuirfinn an chuid eile sa mbanc agus leanfainn ar aghaidh le mo shaol ansin. Céard a dhéanfá féin? Cheannóinn feirm mhór déiríochta mar is aoibhinn liom obair feirmeoireachta. Is feirmeoir é m'athair agus is maith liom a bheith ag cabhrú leis ar an bhfeirm. Ní bheadh ort a bheith buartha faoi phointí san Ardteist. Nach mbeadh sé go hiontach? Ar chaill mé aon rud ar scoil inné? Bhí cainteoir istigh ag caint faoi phoist san eolaíocht agus sa leigheas. Bhí cuid de an-suimiúil agus tá a lán post éagsúil le fáil, go háirithe i nGaillimh. Is maith liom eolaíocht agus bhí lón machnaimh ann. B'fhéidir go gcuirfinn isteach ar chúrsa in Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Céard a dhéanfaidh tú féin? Mar a dúirt mé, ba bhreá liom a bheith i m'fheirmeoir ach tá feirm m'athar róbheag do bheirt againn. Ceapaim go ndéanfaidh mé cúrsa talmhaíochta le Teagasc. Tá coláistí acu ar fud na tíre Agus ansin, i gceann cúpla bliain eile, ceannóidh mé m'fheirm féin, anseo nó sa Nua-Shéalainn. An Nua-Shéalainn? Céard a thabharfadh ansin thú? Tá uncail agam ina chónaí ann agus deir sé liom go bhfuil saol maith ag feirmeoirí ansin agus go bhfuil an talamh saor go leor. Beidh tú ábalta teacht ar cuairt orm. Beidh orm an crannchur a bhuachan.